Egun on guztiei, esan bezala, e, Donibane Loitzuneko triatloiari buruzariko gara izketan oraingoan, urkirolak elkarteak antolatzen du, eta aurreko edizioan bezala, ba, formatu ezberdinak izango dira, eta banaka, taldeka edo lagun artean ere, parte hartu ahal izango da. Gurekin gaurkoan urkirolak e, eh, taldeko makin laksonen kidea dugu. Egun hon matxin? Eizo bai. E, esan bezala, e, iraiaren emezortzian, Donibanen, ba, ba, hori, urkirolakek hau ez da lehen aldi antolatzen dela, baina hori zergatik eta nolatan okurritu zitzaizuen garai hortan triatloi bat antolatzea doni banen. Bueno, egia esan, zuk diozun bezala, guri okurritu, okurritu, ez ite hon okurritu, zonta gure triatloiak, loitzuneko triatloiak, oitamaika urte dauzka, eta nik oitamalau dauzkat, eta orain berriki dula bi urte lendakaria izendu, izendatu ninduten, eta iaz izan bartzen lehen aldi antolatzen genuela, bainan COVID txiki batek edo biru txiki batek erran zigun kenanai del piruli, eta eta prefetak erran zigun ez azken astean no erran zigun ez zigula baimenik ematen eta orduan ba lan guztia egin genuen baina ez izan genuen gure triatloia proposatu eta aldiz aurten ba, berdin berdin lanean uh, segitu dugu, dena zehatzen ari gara eh, aurrera eramaten, eta oraindik itxeten ari gara prefetaren erantzuna. Baina, espero dugu aldi honetan paz e, zikino hori eskatuta, ba, utziko digutela gure triatruia antolatzen, deneri eskatu barko dugu, Ea, paz COVID hori daukaten, eta gero bolon berrezei eberez ere eskatu bardiego eta eta gure kidei ere bai. Baina gero suposatzen dugu hori guztia esan da eta ostaturik ego ukan gabe baimena utziko digutela. Beraz, plazera handi bat izango da, hogeita ma bigarrena aurrera eramaten. Esan bezala, hogeita ma bigarrena egiteko aukera egongo da, baina e, aurretik aipatu bezala, e, formatu ezberdinak e, banaka edo taldeka, eta baita ere distantzia eta ezberdinak. Zein izango dira formatu horiek, Matin? Bai, berez guk e, eh, pentsatu aginuen hiru formatutan egitean, e, esprinta ditzen denan, esprinta da laburrena, baina hori nahi nuen e, eh, para olimpikoei utzi lekua, nahi nuen para utzi eta gauza da ba, pentsatzen genuen jakinda ba, batzuk Japonian izango zirela, ba, batzuk motibatuko zirela, baina azkenean jende oso gutxik izen eman du, eta antolakuntza kristona da eskatzen dutena hori egiteko, beraz nahi izan dugu hori kendu, beraz bakarrik, e, EMEA eta ELE egonen da, eta EMEA da olimpikoa, olimpikoa ditzen zeiona, hori da telebistan ikusi izan duguna azken aldi honetan, eta gero bestea da ELEA edo Jalfa, Jalfa da Ironman baten erdia, eta orduan hori olimpiko batek bauzka mila metro igeriketa, gero berrogei kilometro bizikletan, eta ez da nahi zoronpatzen, amar kilometro korrikan. Eta gero aldiz, jalfa dauzka bi kilometro igerika, hori donibane dutzuneko baian e, igerin hortik ateratuko, eta hor, e, ingoituzte, laro itagoz kilometro. Eta hori izango da, ba, senperetik, senperetik ustaritzera, ustaritzetik arrangoitzera, arrangoitzetik berri senperera, eta gero e, eh, e, lebarrunen buelta eman, eta berriz beste buelta bat eman berdina, eta dominera. Eta horra aldiz, gero dominen itzuneko kaleetan, kariketan eta zibudun eta sokoan, e, eh, bat eh, kilometro korrika ingoituzte Eta horrela bukatuko da eguna. Bi formatu bakarrik, baina antolakuta handia, eta, eta jende asko. Egun eta berroita mar bolondrez, ez baina trompatzen, eta gero aldiz, ba, ere ba jakin da hori ba gu doinen kluba garela eta gure hizkuntza eta kultura sustengatu behar dugula ba adibidez hasaitzen ja hemen elkarteak hartzen eta adibidez ez dago instrumentatzen ba iparregoati 50 60 gazte etorriko dira guri laguntza beraz plazera handi bat izango da makidolari esker kultura eta hizkuntzare laguntza Esan bezala, goi mailako lasterketak edo txapelketak hemen lapurdiko kostaldean, e, donibanen antolatzen den arren, esan duzu bezala, bai, arrango itze, senpere ondoko herrietara lapurdira ere zabalduko da, eta esan bezala, laguntzaile eta bolondresak ere asko dituzu, orduan, egiteko aukera badago behintzat, jendea motibatu ikusten delako, laguntzaileak esan duzu nahikoa digela, baino partaideak, oraindik ere izen emateak irekita daude, aste honetan, amaituko dira, baina hori, izen ematen epeak eh, zein dira, irizpe, irizpiderik bai ote dago, eta nun eman behar da izena? Bera, izena emateko, gero, ba hori, gu bere zilure uleku eman genituen jalfaren eta momentuko berreuntago egin leku hartu daude, eta ez dugu uste azkena lau egun hauetan jendeak izenak eman genituen, eta hortako entrenamendu asko behar da, horlako zoetiteko, eta hori nik jendak ez bau izena eman, bada ez daulako prest, eta gero aldiz olimpikoan ba jendea azken momentutan izena ematen du eta horretan ba hori baituzte bostegun, igandean eh, igandean bukatzen da igande gauean eta izena emateko ba gure webunetik sartzen al dira urkirolak e, edo bestela eh, gure e, partaideak e, PD organizazioan horre horrek ere PD on dena, ba berak ere mm, e, e, bere horre izena ematen alda, izena ematen alda, eta hori, ba, ez dakit, ze puntura ino Euskal Herrian entzungo nauten, baina espero dut eh, entzungo dutela eta motibatuko direla olimpiko eder batean parte hartzeko. Hume trompatzen, irurita leku gelitzen jauren. Hau esanik, esan duzu bezala, e, eskerrik asko rafu, gure lana izango da hau zabaltzea eta ahalik eta jende gehien animatu dadila hau jendeengana irista araztea igande arte esan bezala izen emateak 18an dena ondo atera dadila e, egunak ere merezi duena eman dezala e, ba, urte hau eta gero 32 edizio hau bikainate dadila eta berriz ere eskerrik asko Matin Nik eskertzen dizuen, nik eskertzen dizuna, eta ea, espero motibatzea, eta gero baina ere e, tortzen aldia triatletak animatzea, eta gero gaina hori, ba, iparregoarekin e, Euskal Giro Pistan montatuko da, beraz, nahi badute horren Euskal gehiago e, ikusi donion litzuneko triatloia, ongi etorria zaudete eta ikusi zer den kirole errori. Ba hori eskerrik asko eta itzordua, dakizu bezala entzule guztioi, iraiaren emezortzian doni banen. Eskerrik asko, Matin. Bai, esker. Bai, agur. agur.